në Club FM në 100.4. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1864 u organizua territori i Montanës. Në vitin 1896, Nikolla i dytë kurorëzohet cari i fundit i Rusisë. Në vitin 1897, kopjet e para të romanit klasik Dracula të shkrimtarit irlandez Bram Stoker dolën në shitje në libraritë e Londrës. Në vitin 1913, u organizua në qytetin e New Yorkut Shoqata e Vlerave Artistike. Në vitin 1946, një patentë është paraqitur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për bombën me hidrogjen. Në vitin 1961, një bombardues i forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara fluturoi nëpër Atlantik në një kohë rekord prej pak më shumë se 3 orë. Në vitin 1969, Apollo dhjetë kthehet në Tokë. Në vitin 1973, doli në treg Smoke on the Water nga Deep Purple. Në vitin 1978, kazinoja e parë ligjore në Shtetet e Bashkuara u hap në Atlantic City. Në vitin 1991, një Lauda Air Boeing 767 u rrëzua në Tajlandë dhe mbetën të vrarë dyqind e njëzet e tre persona në bord. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e katër, këngëtari Michael Jackson dhe Lisa Marie Presley u martuan në Republikën Dominikane, martesë e cila zgjati deri në janar të vitit një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë, albumi i grupit Backstreet Boys me titull Millennium kishte shitur një pikë trembëdhjetë milionë dollarë në javën e parë të daljes në treg.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 Jo, jo. Eh. Asnjëherë. Gjithsesi, kur ka qenë ka qenë paksa ters për ish-kryeministrin eh, ish-kryeministrin izraelit e ky e ka, Ehud Olmert, i cili është dënuar për eh, shkak se ka marrë ca para në mënyrë ilegale disa vjet më parë, edhe e bukur është që Këta dënohen uh, edhe për për gjëra që këtu tek ne do të konsideroheshin fare të vogla. Megjithatë, çfarë ka ndodhur në Izrael disa vjet më parë kur uh, ishte kryeministër zoti Ehud Olmert, mm -hmm. kishte një yll politik që ngrihej dhe ngrihej dhe një shpresë për paqe me Palestinën e të gjitha këto gjëra tani Karriera e tij është e shkatërruar përfundimisht. 6 vjet në burg është dënuar zotëria, po, oh. sepse ka marr kur ishte kryetari i bashkisë. Domethënë ky është dënuar jo për gjëra që ka bërë kur ka qenë kryeministër, mm -hmm. sepse që ka qenë edhe kryeministër më vonë. Por, por para se të ishte bashki. Para se të ishte kryeministër ka qenë kryetari i bashkisë së Jeruzalemit, mm, dhe një amerikan me emrin Morris Talansky i ka dhënë këtij disa herë zarfa me para. Këto zarfa me para kanë mbajtur gjithsej brenda 600.000 dollar, të cilat ky i ka shpenzuar për uh, arsye të vetat, por pa i deklaruar, bashkë me një zonjë që e kishte kabinet, shefe të kabinetit të tij, mm -hmm. e mhm. cila më vonë u kthye edhe në dëshmitare të shtetit. Po, uh, ajo kishte marrë një pjesë të parave, po. Mm -hmm. uh, kishte pastaj shënime në ditar, kishte kaseta të regjistruara që tregonin uh, bisedat që ky kishte bërë me këtë amerikanin, e ndoshta favore që i ka bërë atij, por kjo ka mhm. qenë e gjitha 600 mijë dollarë dhe kanë shkaktuar ë uh, 6 vjet burg. 6 vjet burg, po. Të mendosh 600 mijë dollarë burg. Nuk është se janë shumë, domethënë. Po. Krahasuar me një vit. Ça merret vesh lart e poshtë te ne. Kështu me me ato me 230 milion euro thotë po, kështu. Po, po, po. Ë. Me vërtet ça janë 600 mijë dollarë kur e krahason me 230 milion euro për shkakun. Kjo është vetëm një, dhe kjo është Nga ato. Se këtu me ne, po s'ishin me miliona janë... Eh, Nuk quhet. E vërtet. Unë dhe jem, 600.000 dollar një drek shirok hamër? Po, amër. Ja falin vetë, po që shumë, themi lëri. E, kështu. Um, që tregon që ka shtet, eh, ka shtet në Izrael, ti. E vërtet. Pas ka shtet në Izrael, ti. Um, nuk e di, po, është interesant dhe kjo, vonon, por nuk harron, vonon, por nuk harron. Se kjo ka ndodhur disa vjet më parë. Bëhet fjalë Po vetëm tani ka dalë në dritë si po, pra, histori. Po. Kjo është histori e 2010-s mm. rreth 5 uh, vjetëve më parë. Megjithatë, megjithatë, ky tani do të vuaj ë uh, këtë burgun. Burgun. Burgun për uh, për ryshfet e kanë quajtur, për ryshfet. Dhe sigurisht që edhe karriera e tij politike është përfundimisht e përfunduar. Domethënë nuk ka Më shanse. Nuk ka më gjasa që. Nuk ka më shanse, po si dole me këtë uh, njollë pse. Ska gjykatë që ta shpëlajë këtë. Ska gjykatë apo gjykatës që ta shpëlajë. Nejse, ky ishte një uh, ishte një tjetër lajm nga këto për të thënë sa gjynah që jemi ne në Shqipëri, domethënë, po duke i rënë nga Izraeli. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, Miley Cyrus, Joan Jett do të këndojnë Different tani në Club FM në 104. Go. Dashur të tregoj për një reality show në Çeki. Diu diu diu. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit 7:25 minuta. Olta Briganti edhe parashikimin e motit, ndërkohë dua të të jap uh, ty momentin uh, për të na treguar se çfarë shprehje ke zgjedhur sot mm. për të na përshëndetur, jepi. Mm, dhe sot Blendi kam zgjedhur një shprehje nga një uh, shkencëtar, satirist, poet, Gjerman e ka emrin George Christoph Lichtenberg dhe shprehja është kjo. Tre punësuar i George uh, Christoph Lichtenberg. Me shumë zanate. Skenarist. Njerëzit. Poet. Mm, njerëzit të cilët ankohen se nuk kanë asnjëherë kohë zakonisht nuk bëjnë asgjë. Mhm. Mm është vërtet. Mm. Është vërtet, është vërtet e vërtet. S'kam kohë, s'kam kohë, dhe çka ke bë, hiç asgjë. Asgjë nuk bëjnë si përfundim. Ë, uh, di unë sa kështu. Mhm. E kam fatal, e njoh shumë madje. Atëherë, Olta e ka radhën. Hë pra Olta. Na thuaj Olta. Sot do kemi një mot pa shi. Por do jetë me vranësira dhe herë herë mund ta shikojmë edhe diellin. Mhm, mm një mot pa shi. Nuk do pikoj. 15 gradësh në këtë moment, 23 do jetë maksimalja, 11 do jetë minimalja. Faleminderit Olta. Faleminderit. Grazie Olta. Olta, oh. grazie Olta. Tariri, tariri. Tani nesër do të ketë shi. Nesër. Po. Nesër do të ketë shi. Po. Atëherë, është uh, koha tani për uh, të folur pak për uh, rosakun, një pjesë. Për rosakët e vegjël. Rosakët e vegjël. Sepse në Britaninë e Madhe, pikërisht në Londër, Birmingham dhe Manchester, Uh, disa të rinj kanë marrë një iniciativë tepër origjinale dhe të veçantë sepse tani më nuk do të ketë vetëm një vend për ciklistët, për kalimtarët dhe për makinat, por do të ketë uh, edhe një korsi të veçantë për rosakët e vegjël. Të gjithë këtë e kanë bërë uh, si iniciativë për të kthyer vëmendjen që edhe kafshët të cilat mund të ecin në rrugë të kenë të drejtën që mos t'i shtypë as biçikleta as makina, por ashtu si dhe njerëzit ata të kenë korsinë Ku të mund të kalojnë lirë. Interesante kjo. Rosakët nuk e besoj se kanë ndërgjegje aq sa të ecin brenda vizave. Shikoj, ai kaloi. Ai ka kaluar njërën. Kjo është për njerëz të tjerë që në momentin që ata i shohin që po kalojnë rosakët e vegjël, të kenë korsinë e tyre dhe ata mos të kalojnë në atë lloj korsie. Kjo rruga ku të çon deri te furra e Nuk e di. Po, do të ecë, ecë, ecë. Por ishte një ide shumë shumë e veçantë dhe mua më pëlqeu shumë. Shumë i kjo tregon po prapë që ne kemi nevojë për viza të bardha. Jemi prapë në atë lloj. Ose që hiç nuk i kemi. Jo, ne mirë i kemi, vetëm që në vend të rosakut do të pikturojmë njeriu atje, do këtu këtu ecën njeriu, mos e shkel, lutem. Po jo, këtu edhe kur ekzistojnë uh, korsitë për biçikletat që janë shumë të pakta, asnjë nuk e zbaton, pavarësisht se e shohin. E drejtë. Është një problem tjetër ky pastaj. Tani këtu ke probleme me njerëzit, probleme me vijat, probleme me shtetin, probleme sa duash. Shumë komplekse. Po, pak nga pak do bëhet Shqipëria. Jeri, mos e humbë. Ndaj Jeri, je në 21 qershor Jeri po. dënoje pikërisht këtë. Në 21 qershor shko atje me trangullin në dorë. Hudhe votën. Po. Shkunde tunde mhm. dhe po, po. lëkunde. Do bëhet Shqipëria Jeri, mos ki merak. Le të shpresoj. Me këta njerëz, më nuk e shikon më na ndrit syri. Mm -hmm. Hap televizorin Jeri, kënaqu. Jo, jo të këtë të dëgjoj. Sa ta thënë gjë. Të paktën po- dëgjoj se për realizime do presësh ca. Mirë tash. Po le momentin e raportit. Faleminderit. Faleminderit Olta. Për këtë ndërhyrje, po ja, aman këtë vështrim mos. Më kënaq, më kënaq. Mos çaj kokë ti, mos çaj kokë ti. Asnjëherë kurrë. Me uh, un thjesht vështroj. Un nuk godas. Faleminderit. Po Shqipëria do bëhet ë uh, një ditë. Atëherë, sipas një studimi, sipas një studimi, Olta kjo është për ty, kështu që do ta dëgjosh me vëmendje. Po ai nxori gjuhën me ti. Po, po dëgjoj. Sipas një studimi, tradhtia është e lindur. O të keq. Është gjenetike. Kanë gjetur që është në gjakun e njeriut, ata që tradhtojnë gratë ose gratë që tradhtojnë burrat. Mm -hmm Apo vajzat që tradhtojnë të dashurit, të dashurit që tradhtojnë të dashurat e tyre, etj, etj, etj, etj. E kanë e kanë prirje këtë. Është e natyrshme oh. thonë ata. Tani kjo është pyetje për juve. E besoni ju këtë? Që ca njerëz janë janë të prirur nga natyra, e kanë në gjak vëlla që ka nevojë ai ta bëjë. Ndaj nuk duhet të shqetësohemi jo. më për këtë gjë. Nuk e di, a duhet të shqetësohemi më, mbas tash se tani është bërë një studim i mirë. Unë besoj, është bërë një studim, kjo është një studim që e ka e ka nxjerrë këtë si rezultat. Mm -hmm. Pyetja është, a e ndjeni ju që e keni në gjak për shembull? Apo apo njihni njeri? Unë s'e kam pra, nuk e kam. ti s'e ke, e di që ti s'e ke. Asnjë nga ne nuk e ka. Për të po, ndershëm e di veten. por por mund të jetë që kush e di një ndonjë shok, një ndonjë shok për shembull që, që e ka në gjak. A po, kush e di se çfarë? Një një shok që e ka në gjak. Aha. Edhe Si është ky tipi? Normale. Si jo, po nga kupton, nga kupton ti që e ka në gjak e kam fjalën. Ai ka bërë rrugë prandaj. Një sekond. Po se çdo të premte për shembull bën një nga këto që nuk duhen bërë. Ashtu. Po. Tradhton gruan. Tradhton gruan ose të dashurën. Ose të dashurën. Këtë tash, kë të tradhtojë. Grua. Grua. Çdo të premte. Po pak a shumë. E paska thënë me rregull, çdo jo, të premte. E ka në gjak për të premte. Kështu që mendova, mendova që ky do ta ketë në gjak. Mhm. Domethënë, ka ka kohë që e studioj fal, ka një dy vite e gjysmë. Ashtu. Wow. I tmerrshëm Ky e paska në gjak Po ndonjë, ndonjë vajzë njeh ti Jeri për shembull që Që e kanë. Mund të jetë tipe për shkakun që ka një dy shoqe. Jo, jo, e kanë patalli, e kanë patalli. Po ka njerëz që e kanë e kanë kështu seri. Që janë e kanë kështu si si mm. karakteristikë si tipar. Po një uh, Blendi, por ndryshe nga Altini e ka pushim të premten. Funksionon ditë të tjera të javës dhe të premten e ka pushim. Ashtu. Po. Wow. Sipas një studimi pra, tradhtia është e lindur, është gjenetike miq të dashur, a njihni njerëz, apo veten që tradhtin e kanë në gjak. Ka vënë veten atje, mm. se si thot uh, Shakespeare i varfër, mbi të gjitha me veten ji i vërtet. Kështu që. Të paktën. Ja, po, po, po më habiste kjo, se mendova që mund të jetë për shembull uh, mund të jetë si pasojë e rrethanave, mund të jetë si pasojë e kulturës, se si ti je rritur. Ëh, mm -hmm. uh, aty vendi, domethënë çfarë është tradita atje, se si janë tash mendoja për shembull në Arabi, ku njerëzit mbajnë edhe gratë, domethënë mbulojnë mm -hmm. deri te syt. Është është pak tjetër gjë, se tundimi aty duhet të jetë më i vogël, se të gjithë duken njësoj kështu, si me atë me atë gjën. Po, vërtet. Por por këta po thonë, jo, nuk ka të bëjë ajo kultura, nuk ka të bëjë as feja. që ti mbulimi uh, ose zhveshja praktikon. Po, që ti praktikon. Ndoshta të gjitha këto gjërat e tjera ndikojnë për ta për ta shtypur prirjen, por prirjen thonë e ke. Prirjen e ke të lindur, edhe është kështu në kromozomet ajo. Ting, të del një kështu. E çuditshme. E çuditshme. Mm. E çuditshme vërtet. 7:33 minuta në këto momente në klubin e mëngjesit kur të kthehemi miq të dashur do të kemi edhe anagramën për ditën e sotme. Ora është 7:36 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Po po. Jemi gati për anagramën. Po jemi gati the. Anagrama në klubin e mëngjesit. Tani çfarë kena ne këtu? Çfarë kena ne këtu? Çfarë kena ne në emision? Kena Jeri. Mm. Kena Blendi. Kena Blendi. Kena Altin. Kena Altin. Kena Olta. Kena Olta, po. Kena dhe Lori. Kena Lori. Mm. Po naj Miri. Kena naj Miri? E ka Olta më duket. A kena miri është pyetja? Jo. A kena miri? E ka Olta në shpi. S'e ka marrë me vete sot. Se kjo është edhe anagrama Olta. A, A kena, kena miri? miri? Oh. A kena miri? Shumë e vështirë qenka. A kena miri? Në emision. Unë e kam gjetur. Unë e kam gjetur. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Jo e kam gjetur vërtet. A ta kisha gjet ty atë mirë po ti. A kena miri? Njësoj është. Në shoqe jemi. Po, po. Shoqe jemi. Do të jesh shifja. Ke për të pasur. A kena miri, kujdes. A K E N A M I R I. A kena miri. Ka filmuar Lori. Lori. A kena miri? Gati? Gati. Atëherë Altin, ma thyej pak me jingle. Je je je. Atëherë. Çuna dhe goca. Ky politikan i ka quajtur shqiptarët popull në zgjerim. Mm. Me të cilët duhet të kemi marrëdhënie të mira. Kush pra? Kush e ka thënë këtë? Pushime në Protektorat është një reality show i cili çfarë mm. uh, ka si qëllim është të kalojë një familje prej tre brezash, mm -hmm. pra me nipër, me baballarë e mamallarë dhe gjyshër e gjyshe, mm -hmm. uh, të cilët duhet të shkojnë dhe të kalojnë 2 muaj në një kamp përqendrimi nazist. Oh, wow. Ata po, domethënë uh, janë duke u përballur me njerëz të Gestapos, me hetime, me po themi uh, njerëz që i i shantazhojnë mm -hmm. me bomba etj etj etj. Por nëse ia dalin që të qëndrojnë për dy muaj me racione të ushqimit, domethënë mm, ushqehen ushqehen keq si atje, po. Një kamp i mirëfilltë. Është një kamp i mirëfilltë përqendrimi. Domethënë kjo kjo familje duhet të jetojë 2 muaj në një kamp përqendrimi. E rrethuar me roje, me ushtarë gjermanë, nazist. Ëm mm. Mua më duket e frikshme. Me racionet që ata kishin me lloj-lloj vuajtjesh dhe punët që duhet të bënin, nëse do të kishin qenë në një kamp të vërtetë përqendrimi. Gjyshja duket që nuk do të zgjasë. E gjyshja. Ne, nuk e di. Tani, uh, 82 82309 çifutë që jetonin në Çeki u vranë gjatë luftës mm -hmm. Mhm. Mm së dytë botërore. 80 asnjë në Shqipëri. 83000, 82309. Dhe Çekia ka një histori, po themi, të larmishme dhe jo fort të këndshme nga nga lufta e dytë botërore. Shumë nga ata ë uh, bashkëpunuan me nazistët dhe i dorëzuan këta. Çekët, kurse ky është një Big Brother Auschwitz pra, që po mm -hmm. bëhet atje. Edhe kjo ka ngjallur edhe ca reagime dhe ca komente, siç e kanë uh, siç e kanë komentuar edhe mediat botërore. Megjithatë, ja ku e ke. Pushime në protektorat. 40000 dollar merr familja në rast se ia del që mbas 2 muajsh, pra, të ketë rezistuar. 40000 dollar. 40000 dollar, po, 40000 dollar. Ky është shpërblimi. Jo keq. Tani ideja është se të gjithë duhet të dalin në sot, se mund të ketë ndonjëri që s'ia del të mban. Tani firo do ketë, nuk diskutohet. Nuk e kam, nuk e kam atë detaj, me thënë të drejtën, por më duk interesant si Mjafton po ngeli njëri gjallë, ai do më thotë. Ka njerëz që që nuk janë shumë të entuziazmuar që po thon tani, nazizmi është kthyer në një formë zbavitjeje për televizionin, domethënë. Se mbaroi Big Brother, e kupton? Mm, nuk kanë se çfarë të nxjerrin më të reja dhe. E kanë uh, kanceluar ata Big Brotherin dhe kanë kanë zgjedhur këtë tash. Imagjino bëhet edhe në Shqipëri diçka e tillë për shembull kështu.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 Dhe uh, dua t'ju tregoj histori nga Kina. O oh, Kina, oh, ah, e jo, keni vëmendjen. Do të kemi një jingle të veçantë për historinë kineze të ditës. Është një Është bërë traditë tani më. Po. Është një 30 vjeçar e ka emrin Tai Pan. Tai Pan. Jeton në Xiamen të provincës Fujian në Kinë. Mm -hmm. Por Fujian është... brenda, Fujian? Po, aty brenda mund të qëndroj. Por uh, ka bërë një video e cila po bën namin në rrjetet sociale, okay. sepse ai fryn komerdaret, këto që përdoren për. Po. për në plazh, jo me gojë, si gjithë njerëzit e tjerë, por nëpërmjet një metode të re. Në sekondë është krejtësisht të veçantë. Ti si e fryn komerdaren njëherë, nëse mund na shpjegosh se si fryn? Unë zakonisht nuk fry, se më dhembin Më dhembin pjesët e nofullave, kur, edhe kur fryj tullumbace. Ashtu? Që nuk merrem fare me këto pjesë. Por, taj... Po, po, po, anëzirë, po, anëzirë, ajrin komerdare, për shembull, e për shembull ka njeri që shfryn. Po, i ulem sipër. I ulesh sipër. Po, mm. për ta shfryrë. Oke. Tai Pan, vendos një tip stetoskopi, të paktën kështu të jep idenë, por është një mekanizm që ai ka krijuar, janë dy tuba shumë të gjatë të hollë, rreth 150 metra të gjatë i vendos në vesh Blendi dhe e fryn komerdaren duke dërguar ajër nga veshët drejt komerdares. A për këtë domethënë nxjerr ajër nga veshët nga i Ajër nga veshët. Po, kjo është gjëja më e çuditshme dhe gjithë njerëzit uh, kanë mbetur të habitur kur kanë parë videon e 30 vjeçarit dhe realisht e fryn komerdaren nëpërmjet kësaj uh, ose Këtij lloj, kësaj mekanizmi që ai ka ka ndërtuar vetë. Këtij mekanizmi. Po. Domethënë ai përdor një stetoskop, në fund të stetoskopit ka vendosur një, po themi një zorrë, mm -hmm. uh, ajri, një tub, po, dhe pastaj në fund të tubit është uh, lidhur me komerdaren. Mm -hmm që fryhet kur ky mbyll hundët edhe bën presion me veshët. Po, e dërgon, domethënë merr ajër nëpërmjet hundës, më pas e bllokon hundën dhe e dërgon ajrin në komerdare nëpërmjet veshëve. Mirë, mund ta bëjë këtë. Më okay. duket çuditshme. Po ja e ngriti shokun. U fry komerdarja. Bravo i qoftë. Bravo i qoftë djalit. Shumë e çuditshme. Paska vesh ai, kushedi çfarë tjetër mund të bëjë? Për çfarë mund ta përdorësh këtë përveç se për të fry komerdare, se kjo është për të se mendoj unë ai prap se prap me me gojë mund ta bënte më kollaj, por po, normal, dhe më shpejt ndoshta. Do që ta do që ta kthejë veten kështu në një rekordmen me sa duket. Me sa duket ia ka dalë. Është diçka që s'e bëjnë dot të gjithë. Mm. Shiko, shiko. E çuditshme. Bravo isha. Ti provon ne, duhet ta provojmë, mund ta bëjmë vetë ndoshta, s'na kishte vajt mendja. S'e besoj. Unë jo një. Kujdes u fryn kufjet. Oh. Shiko, shiko. Oh! Jo, jo, jo. Nuk e bëj dot. Unë e bëj në avion këtë ndonjëherë kur uh, e ke parasysh. Kur të zihen veshët ato. Mm. Ja, e bëjmë kështu. Na dhëmbin. Oh! A kena një fitues po. Olta kishim uh, kishim pyetur për një politikan ballkanik i cili ka thënë se shqiptarët janë një forcë në zgjerim, duhet të kemi mirë marrëdhënie me ta. Vuçiç. Vuçiç. Vuçiç, është e saktë. Bravo. Bravo. Bravo. Është Ardita fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, bravo. Ardita. Mm -hmm. Ardita ka okay. Ardita ka gjetur është e para. Po. Vizita e kryeministrit serb në Tiranë shihet me shumë interes për të dyja vendet, por në Beograd vëmendja është duke u përqendruar nëse Vuçiç do t'ia kthejë reston Ramës për Kosovën ose jo. Ashtu si ajo e Ramës, edhe për Vuçiç është vizita e parë e një kryeministri serb në Tiranë pas disa dekadash. Kreu i qeverisë serbe tha dje ë uh, dha dje disa qëndrime për vizitën në Shqipëri, situatën në rajon e Ballkan etj etj etj. Kështu që mhm. ë uh, ai ishte ai që ka thënë se Ëm um, Shqiptarët janë një komb ose një popull në zgjerim. Mirë, le të bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti. Kjo ishte me të vërtetë e rëndë për të thënë më të paktën. Një televizion privat. Mhm. Mm Unë mund ta them emrin sigurisht se nuk ka asnjë problem, por nuk dua ta bëj lojën tepër të lehtë, prandaj po e, e ruaj. E themi pak më vonë se nuk dua të bëj nga këta që s'i përmendin emrat e televizioneve se mos u bëjnë reklamë, e kupton? Ëm, uh, megjithatë, një program televiziv pra mbrëmë mm. ka denoncuar me video, me video të fshehtë. Mhm. Mm falsifikimin e mijëra dhe mijëra dokumenteve të tilla që shërbejnë And now the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Mirëmëngjes, ju njoh me lajmet shkurt në Club FM dhe Club TV. Ne duam të rrisim bashkëpunimin me Serbinë dhe së bashku të arrijmë progres në rrugën drejt paqes dhe integrimit në BE, shprehet kryeministri Rama në prag të vizitës së Aleksandar Vuçiç. Ndërsa, kryeministri serb do të jetë të mërkurën në Tiranë, ku pas ceremonisë zyrtare do të ketë edhe një pritje gala në Pallatin e Brigadave. Vuçiç do të marrë pjesë edhe në Forumin Ekonomik të Vjenës, ku do të bashkohen kryeministrat e vendeve të Adriatikut dhe Detit të Zi. Kryetari i Partisë Demokratike Basha u takua me kryesuesen e misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve në Shqipëri Audrey Glover. Kreu i demokratëve tha ndër të tjera se dyshja Rama-Meta ka nisur të ngrejë skemën e manipulimit të votave, ndersa nga ana e saj ambasadorja Glover mbajti shënim rastet konkrete të paraqitura nga Basha dhe u angazhua për monitorim të thellë dhe serioz të situatës. Partia Republikane hapi nga qyteti i Durrësit zyrtarisht fushatën e saj elektorale. Hapja e fushatës u përshëndet edhe nga kryetari demokrat Lulzim Basha, i cili kërkoi votën për opozitën më 21 qershor, për të ndalur sipas tij të keqen dhe për t'i dhënë sipas tij ndëshkimin e merituar qeverisë që theu premtimet. Ndërsa kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu kërkoi nga qytetarët të përmbysin tiraninë e kësaj mazhorance, si e vetmja mënyrë për t'i rikthyer Shqipërinë shqiptarëve. Rama është një nacionalist i rrezikshëm për paqen dhe stabilitetin në rajon, kështu e cilëson e përditshmja greke To Vima kryeministrin shqiptar. pas mosmarrëveshjeve të fundit mes Tiranës dhe Athinës lidhur me kërkimet për naftë në detin Jon. To Vima shkruan për kryeministrin shqiptar që sipas saj që nga ardhja në pushtet krijoi destabilizim në rajon. Para vizitës së tij zyrtare në Tiranë, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vuçiç shprehet se duhet të bëhet kujdes me shqiptarët. Vuçiç tha se shqiptarët janë një popull në zgjerim dhe se duhet të kemi kujdes prej tyre e të kemi marrëdhënie të mira. Lidhur me incidentin e dronit, kryeministri serb ka ripërsëritur se akti ishte pa dyshim i organizuar politikisht dhe se të dy Edi Rama dhe ai e dinë mirë se kush e bëri këtë akt.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 Po Vlaçko, të shkojmë te Jumbo. Sa më pëlqen aty? Po, te Jumbo, te Jumbo. Fëmijë, e dini se ku do të shkojmë për një qershor? Te Jumbo! Dhurata, lodra dhe shumë shumë surpriza për të gjithë ne fëmijët në Jumbo këtë një qershor. Vetëm te Jumbo gjen personazhet dhe lodrat tona të preferuara me çmime fantastike. Festa jonë është edhe më e bukur te Jumbo. Dua një kartë të sigurt që më lehtëson jetën për çdo blerje, që nga një fustan i shtrenjtë në internet deri tek një dreke e thjeshtë, një kartë të zgjuar që përshtatet me mënyrën time të jetesës. Epo ty të duhet karta ime e parapaguar. Jo jo tënden dua timen. Po pra ti do karta ime e parapaguar nga Intesa Sanpaolo Bank. Blen pa komision në çdo dyqan, madje edhe në internet, në çdo lloj monedhe, në Shqipëri dhe jashtë. E merr në dorë sapo aplikon. E thjeshtë, e sigurt, inteligjente, karta ime e parapaguar. Intesa Sanpaolo Bank, një botë mundësish reale. Hello, hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Norton dhe Lorin. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 është anagrama jonë kjo a kena miri? Ne nuk kena miri këtu në klubin e mëngjesit. Është ja pyetja kur a kena miri këtu? Edhe ai Po themi përgjegjësi ofiçinës kthen kokën mbrapa dhe pyet ata punëtorët e tjerë, a kena miri? Jo, jo, nuk kena miri. Mm. mm. Okej. Mm. Atëherë çfarë është kjo? 069 20 70 222 069 20 70 222. Ndërkohë unë dua t'i jap rastin Altinit tani që të na luaj edhe zërin e përgjumur për ditën e sotme miq të dashur është një zë që Altini e ka ndryshuar. Le të shohim nëse është e mundur ta zbulojmë se kujt i përket ky zë. Është vetë i atillë, i atij formati që kërkon impenjim, kërkon liri, të kufizosh lirinë tënde. Edhe një herë pra. Edhe një herë. Edhe një herë tjetër. Është shumë i njohur Iri. Unë s'po s'po s'po dëgjoj me aq vëmendje po. Kujdes. Televizioni është vetë i atillë, i atij formati që kërkon impenjim, kërkon liri, të kufizosh lirinë tënde. Okej. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Çfarë ka Blendi? Geverina Muzhaqi ka shkruar një libër që quhet Stina e 5, një roman. Ë, uh, do flasim me Geverinën vetëm pas pak minutash këtu. Ajo do të vijë në studio. Ka mbërritur madje. Mhm. Mm Kështu që qëndroni për të dëgjuar për këtë. Stina e 5 është është botuar nga Dudaj. Dhe Geverina do të tregojë pak më shumë për uh, subjektin e këtij romani, pse është i rëndësishëm, pse duhet ta lexojmë. Çfarë thotë këtu? Ka një stinë të pestë në jetën e gjithkujt. Është një stinë pa ngjyrë, e pa konture, pa hapësirë e kohë, por e mbushur me perceptime të gjithllojshme kur individi gjendet përballë vetvetes. Stina e pestë është një udhëtim imagjinar drejt shpirtit ku udhëton shpresa e mbështjellë me forcë e pozitivizëm. Është stina e dhimbjes, por dhe rruga e mundimshme në kërkim të vetvetes. Është guximi për t'ia nisur sërish nga fillimi, është forca për t'u ringritur. Mm -hmm. Kështu që është historia e një vajze. Kaq unë e di. Po nuk do të them më shumë. Fillon shumë bukur, intriguese. Intriguese. Mm -hmm. Dhunshëm do thua, po? Dhunshëm gjithashtu. Dhunshëm po, okay. Po, Mirë. S'po i themi të gjitha. Jo, po këto janë fillimet e mira, të duhet. Ato që të të rrëmbejnë menjëherë edhe. Të kap kështu edhe pastaj të tërheq. Të të rënjështë, kjo është mirë, po do flasim pak më, pak më vonë, pak më shumë. Ndërkohë, kanë uh, gjetur, shpresoj, atë pyetjen që ne e kishim nga aktualiteti, të fundit fare. Ça kanë thënë? Qa thu? Qa thu? Ma qa thu? Po pra, qa thu? Qa thu? Qa thu mi Olta? Qa thu? Pyetja, përgji, pyetja ishte, pyetja ishte dokument po, falsifikohet. Karta identitetit. Karta identitetit, pra. Karta identitetit. Është Albani, fiton dy bileta për nësin e plesë. Bravo, programi Ça thu në Agon Channel. mm -hmm. që e ka pasur dje këtë si një nga këto hetimet e përfunduara me sukses, por zotëria që kishte dalë në në kamerë atje, kishte dalë në kamerë, që ishte filmuar. Jo, nuk e dinte. Jo, ai po. nuk e dinte. Ai tregon për uh, se si për shembull uh, në zgjedhjet e shkuara në Shkodër kishin porositur 2000 karta identiteti false për të votuar 2000 vota domethënë. Bravo. E kupton për ta, jo, çuar rezultatin andej apo këtu. Këto janë ato që dihen dhe ky është njëri, se mund të ketë shumë si ky. Po sigurisht, sigurisht. Po ishte shumë mirë për shembull të thanë, nëse porosit 1000 copë tha. Mm. Ta bëjmë me 80 euro, copa. 8000 euro. Që na dhe kështu vjen me po. shumicë. Me shumicë, po kishte ashtu. Ë 700 i kishin porositur në Shkodër. Jo këta, jo këta të çathus. Jo, jo. Të tjerë domethënë, që ishin të tjerë, pse ky u hap pak shumë. Na tregoi shumë, në mirëbesim. Tregoi shumë. Po ja ja se si, ja se si zgjidhen uh, të zgjedhurit tanë në në Shqipëri. Karta identiteti false, dalin deputetë. Kjo ngre pikëpyetje që gjatë ndaje tani. Shesin, po, shesin më pas. Ne jemi emision mëngjesi, nuk po i futemi. Kujt, për çfarë? A mund të bëj një pyetje, s'ka gjë. Pyet valla, çka ke për pyt? Pyet, pyet çfarë dush? Po, pyet çfarë dush? A ia vlen për shembull kur dëgjon gjithë këto gjëra që të shkosh të japësh votën? A ia vlen? Dilemë e fortë. Jo, ndërsa unë uh, them uh, edhe do ta them edhe në afrimin e ditës votimit, po. që e shes votën time. Ti e shes. Po. Po nëse një kartë identiteti fals bën 100 euro, mua një çik më lart. Po, po. Nëse ti e po, ke votë origjinale. Tani që e kam po, po, më shumë. Po sigurisht tani që e kam marr vesh të vërtetën. 24000 euro dua unë. Për votat e gjithë familjes. Uh, Edhe me foto madje. Çik më pak dua unë 23. Po. Po sikur ne si klub mëngjesi për shembull të bënim propagandë. Mm. Sa mund ta shisnim? Votën? Votën. Jo, jo, jo votën. Propagandën, po votën. Po pesë vota këtu kush i do? Marrim në dorë lek. Ka votat tona. Votat vërteta. Qytetarë tironsa. Ëh. Denbabadensa. Sidomos ti. Unë uh, dhe familja ime e shes votën, mm. Po. vetëm thjesht që të më rregullohet lagja. Dakor, ok. Më shtrohet oborri i pallatit. Do ta bëjmë ne atë lagjen tate Dubai, Dubai me pllaka xhami. E ke votën. Pllaka xhami zemra. Do e kesh votën. Mirë, unë kam një pyetje. Mm. Në jardin e bëri vetëm. A kena miri? A kena miri Olta? Të duhet, e kam. E kemi, hajde. E kam. Jebe. Amerikani. Am Amerikani. Po. Amerikani. Jo. Nuk jo, është amerikani. Nuk është amerikani. Nuk e di, a del amerikani apo jo? Duhet të dalë. Kot nuk thonë këta. Del amerikani, po unë po del. Wow. Del amerikani, po është ajo që ka menduar Jeri. Është, jo unë s'e kisha menduar, me thënë të drejtën. Në fakt në fakt e di që e kemi bërë një herë këtë anagram dhe ka dy kuptime. Ka dy kuptime. Mhm, mm seriozisht. Kanë thënë amerikani. Gjithashtu kanë thënë dhe makineria. Makineria. Po, unë këtë mendova, me thënë të drejtën, makineria. Gjithsesi, tani tani ti ti unë jo, unë e kam unë e kam bërë makineria, makineria. Ashtu e gjeta, nuk më shkoi mendja te amerikani. Okej. Okay. Faleminderit Jeri, faleminderit Altin, faleminderit Orta. Një pyetje tjetër nga aktualiteti dhe largohemi se ka vajtur koha tani. Pastaj do të kemi edhe Geverina Muzhaqin këtu në studio siç thamë. Atëherë pyetja është kjo. Në këtë vend europian pas zgjedhjeve të djeshme, mhm. Mm të në fakt zgjedhjet ishin të dielën. qoftë e majta, qoftë e djathta, pra partitë tradicionale kanë humbur rëndë. Kanë humbur rëndë. Dhe kanë fituar partitë e reja. Mm -hmm. Partitë e sapoformuara. Në këtë vend europian, qoftë e majta tradicionale, qoftë e djathta, siç e quajnë veten, mm -hmm. kanë humbur rëndë duke shkatërruar sistemin dypartiak si një kumt shpresoj edhe për këtu tek ne, një ditë ndoshta. Po gjithsesi, në këtë vend mori fund, humbën rëndë ku 069 20 70 222 069 20 70 222 I got fire under my feet and I feel it in my heartbeat oh girl get out of the place if you can't take the heat Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:21 minuta. Miq të dashur, jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Ortën dhe Lorin si çdo mëngjes tjetër. Por ne kemi në studio tani edhe Geverina Muzhaqin. Mirë se ke ardhur Geverina. Ajo është uh, autorja e re e një romani që sapo ka dalë, që quhet Stina e pestë, unë e mbaj në duar, është botuar nga nga Dudaj, është mhm. romani yt i parë. Mhm. Ëm um, për të bërë një do të lexoj vetëm shpinën e, e librit këtu për për ata që nuk të njohin e që okay. dëgjojnë për herë të parë sot në radio. Uh, Geverina ka lindur në Patos në 84 dhe është diplomuar në degën e studimeve gjuhësore filozofike pranë Fakultetit të Letërsisë dhe Filozofisë në Universitetin La Sapienza të Romës. Aty ka mbrojtur me rezultate maksimale dhe masterin shkencor për gjuhësi të përgjithshme me temën Shqipja midis gjuhëve indo-europiane. Po në Romë punoi tre vjet si mësuese e adoleshentëve me aftësi të kufizuara, është fituese e disa çmimeve me poezi në qytetin e saj të lindjes dhe si dhe në rrethin e Fierit. Aktualisht shkruan poezi, prozë dhe tregime. Ky është romani i saj i parë, Po. Okej. Tani ë kapërcim nga poezia në në roman. Po. Pse? Si si ndodhi? Si e vendose? Në fakt nuk ishte një nuk ishte e paramenduar. Ishte mm -hmm. një erdhi spontanisht. Ë uh, nisi një një mbrëmje të të vonë maji, e shtyrë nga nga nga kronikat e shumta ë uh, që që që shihja në televizion mm -hmm. në televizion ku femra uh, trajtohej, femra e dhunuar, pasi kjo është makrotema e, e romanit tim. Femra e dhunuar trajtohej si viktimë. Atëherë thashë, ë dua të bëj diçka të re. Dua që ta trajtoj jo vetëm si viktimë. Mm -hmm. Pra, gjithë jemi dakord që një femër është e dhunuar, një femër e dhunuar është viktimë. Po, teknikisht është viktimë. Dhe kaq, mm -hmm. por më pas, çfarë çfarë fshihet pas një femre të dhunuar? A mm -hmm. mund të ringrihet kjo? Si mund ta bëjë? Edhe për këtë tregon edhe edhe edhe romani. Pra është një roman nuk më tepër se një roman kushtuar dhunës është një roman kushtuar ringritjes mhm, ndaj dhunës. Mm -hmm. Personazhi kryesor, pra, pra lindi, ti e mban mend, e mban mend ku ishe kur po, po, po. vendose që ta shkruash, pe kronikën, the mjaft me kaq dua të bëj diçka tjetër, dua të jap një mesazh pozitiv, domethënë që që një femër që dhunohet, që është viktimë, se në qoftë se dhunohesh je viktimë automatikisht patjetër, patjetër. mundet gjithashtu të ringrihet domethënë historia nuk mbaron me dhunën po por femra ka një forcë për t'u ringritur për t'u bërë si të thuash njeri po. në jetë ëm um, personazhi kryesor quhet Rea më trego pak për për Rean Rea është çfarë ndodh me Rean Rea është një emër i qëllimshëm mm. Et, etimologjikisht Rea nga latinishtja do të thotë fajtore Dhe rreth kësaj teme vërtitet edhe gjithë gjithë subjekti i, i romanit. Pra një femër e dhunuar ndihet gjithmonë fajtore. Pasi uh, është e bindur se është pikërisht ajo që e ka shkaktuar dhunën, mm -hmm. dhunën që ka pësuar. Ëh. Uh, po si ndodh kjo? Për për të gërmuar pak aty. Si ndodh kjo? Është domethënë a provokova unë, a isha unë, në vendin e gabuar, nuk duhet të kisha dalë atë natë, se ne dëgjojmë këtë shumë. Mm -hmm. E më mirë, domethënë po edhe ato vishen me me taka, vishen me funde, vishen me vetë e kanë fajin që dalin në 2 të mëngjesit. Kush është ajo që del? Mhm. Domethënë mm. ideja është kjo, nëse një femër del në 2 të mëngjesit e ka hak të, ë, është është fajtore. Në fakt, dhe në fakt jemi ne të parët ata që në një farë mënyre ndonëse pa jo qëllimisht, e dënojmë një femër të dhunuar mm. me këto paragjykime tona. Mm -hmm. Ndaj edhe ajo ndihet ndihet fajtore, sepse thot atëherë meqenëse të gjithë ato që më rrethojnë mendojnë se un jam fajtore, do të thotë që jam jam vërtet e tillë. Ndaj edhe ky është edhe një nga mesazhet që përcjell që përcjell romani im, që duhet duhet duhet kaluar përtej këtij këtij vizioni që kemi për për femrën e dhunuar, pasi në qoftë se e trajtojmë vetëm si një viktimë, ajo do të vazhdojë do të mbetet në këtë habitat mendor ë uh, shkatërrues. Ëh. Mm Ndaj edhe duhet të jemi të parët ne ë uh, që që duhet ta ndryshojmë këtë këtë këtë vizion për për femrën. Dikush më pyeti, ky roman është edhe për meshkujt? Absolutisht po. Dhe dua ta ta precizoj këtë gjë. Pasi dhuna me bazë gjinore nuk nuk ka të bëjë vetëm me femrën, ka të bëjë sidomos me mashkullin. Ëh. Mm Ndaj edhe i trajtohet ushtruesi i dhunës me bazë gjinore. Po. Pikërisht. Dhe ëh ndaj edhe Tani ne këtu në radio lexojmë herë pas here dhe histori kështu të çuditshme ku mhm. rolet këmbehen. Po, po, sigurisht, sigurisht. Po janë prandaj janë të çuditshme. Mirë, në në rastin tim kam mhm. kam trajtuar femrën Po, sigurisht. Kjo është ajo që ndodh më shpesh, kështu që. Po, patjetër, sigurisht. Mhm. Dhe nuk ndodh vetëm tek ne. Kemi vënë re disa gjëra për shembull, ngaqë ne se merremi përditë me me këtë punë dhe duam s'duam edhe biem në kontakt me lajme e gjëra, mhm. studime që bëhen. Nuk ka të bëjë për shembull me me me arsimin. Ë, uh, dhunimi i femrës. Pra mashkulli mund të jetë me universitet, mund të jetë me master, mund të jetë me PhD, siç kanë qejf të thonë, mm -hmm. doktoraturë, dhe prapë se prapë mund të jetë ai dhunuesi. Domethënë, ë nuk është domosdoshmërisht e lidhur me me sa i i shkolluar është ky djalë apo apo ajo vajzë në në anë të kundërt. ë është më tepër ka më tepër ka të bëjë me rritjen, me me me edukatën, me me mënyrën se si ti mësohesh të sillesh ndaj ndaj kësaj pastaj të gjithë të tjerët janë faktor. Çfarë ndodh me Rean? Rea është në Vlorë, është me mm. pushime? Mm. Rea ë ë Historia fillon me një akt përdhunimi. Mm -hmm. Pra, e, kam dashur që siç e thashë që në fillim, ideja ishte të bëja diçka ndryshe. E, përgjithsisht, e, tipologjia e romanit ka një fillim, një zhvillim, një kulm dhe një mbarim. Ndërsa unë e, doja që ky kulmi të përkonte me fillimin. Mm -hmm. Doja që që në në, në incipit, që në në, në fjalinë e parë të, të të romanit, të kuptohej që po ndodh diçka shumë e rëndësishme, diçka mm -hmm. shumë e fortë. Mm -hmm. pse e kam bërë qëllimisht edhe këtë, në mënyrë që ta fus lexuesin menjëherë në në në mhm. aktin e mm -hmm. dhe ia ke dalë mbanë, ta siguroj. Faleminderit. që ta ndërgjegjësoj atë. Mm -hmm. Ti pse thua që ia ka dalë mbanë Eri? Sepse kur unë mora librin, në momentin e parë po e shikoja dhe fillova të lexoj midis rreshtave. Dhe aq shumë u përfshiva duke lexuar sa nuk e kuptova që po duhet të kisha bërë diçka tjetër, por më rrëmbeu aq shumë libri sa vazhdoja vazhdoja të lexoja pikërisht librin dhe e dashur shumë. Të mban, të rrëmben po, është ajo. Të rrëmben. Mm -hmm. Të mhm. rrëmben brenda ti dhe ti do do të thon do që ta çosh deri në fund dhe ta lexosh sa më shpejt për të marrë vesh se çfarë po ndodh. Më bëhet qejf që apo kam dalë. në paragrafin e parë lexojmë, ata ishin tre. Vraponin pas meje si ujqër të uritur. Rruga ishte gjithë gropa dhe e vetmja zhurmë që dëgjoja ishin hapat e mi të shpejtë dhe gurët që kërcisnin nën këmbë. Përreth qetësi e frikshme. Hëna varej si neon mes reve që murrëteheshin. Duke dihatur, ktheva kokën ktheva paksa kokën. Tashmë arrita t'i shihja edhe më afër siluetat e tyre. Ndihesha e lodhur dhe më dukej se nga çasti në çast forcat do më linin dhe gjunjët që ndërkaq kishin filluar të dridheshin, nuk do të arrinin ta mbanin më peshën e trupit. Por adrenalina nuk më lejoi të ndaloja. Kush e di sa kohë kisha që vrapoja. Ose ndoshta ishin vetëm pak minuta. Në ato çaste koha kishte harruar të ecte me ritmin e vet normal. Për një për një imtë ndalova ritmin dhe hoqa me nxitim sandalet me tak. I ndjeja gurët të më shponin shputat e këmbëve, ndaj dhe iu shmanga rrugës. Po fugoja nëpër një fushëtirë që në atë çast më dukej e pafund. Mhm. Kjo është vajza që ndiqet. Po. Mhm. Ku nis e gjitha është natë, është hëna që varet si neon. Po. Edhe ata të tre që janë vërsulur pas saj për ta për ta përdhunuar. Pa e shpjeguar se ku ku ndodhet, pa në mënyrë që ta ta mbajë lexuesin sa mhm, më mm -hmm, mm -hmm. të të lidhur pas pas pas historisë. Ke ke përdorur uh, për romanin, po them uh, Se ti je e shkolluar në në këtë Do me thënë filozofia e gjuhës, Sapienza, mm -hmm. gjitha këto tip. Gjuhësi e përgjithshme. Të po, jep masterin shkencor. Po, po të jep, të jep edhe si thua një një lloj specializimi në në përdorimin e e gjuhës, një teknikë që dikush tjetër për shembull që mund të shkruajë nga pasioni, mund mos ta njohë. Po. Ë, uh, e ke ke përdorur këtë aftësi, ke përdorur një teknikë të veçantë apo apo ë uh, nëse mund të flasim pastaj për një autor apo autore që ti e pëlqen që që duket sikur uh, do që ta evokosh në një formë ë uh, më tepër kam punuar mbi poliseminë. Mm -hmm. uh, kam dashur duke kam parë uh, që romanet uh, që dalin në shitje në Shqipëri të paktën në vitet e fundit kanë një gjuhë shumë të thjeshtë. Mm -hmm. uh, dhe uh, mendova, uh, që ne kemi një gjuhë shumë të lashtë, shumë të pasur dhe që qëllimisht në një, në një mënyrë apo në një tjetër e varfërojmë. Ndaj edhe kam dashur që të kthej në në në roman disa fjalë të, të të vjetra, të cilat nuk përdoren më ose përdoren pak. Ëh. Mm edhe kjo është e qëllimshme. Ua ke vënë personazheve në gojë apo apo narrativës? Uh, edhe narrativës edhe personazheve, mm -hmm. përgjithësisht narrativës. Mm -hmm. Më mirë ashtu se personazhi nuk mm. pritet t'i thotë gjithmonë. Në fakt, po. po. Pastaj varet edhe nga nga situata ku ku ndodhet. Tani ideja është që mm, kam dashur që ta zhvesh sa më shumë uh, personazhit për, për personazhin kryesor përpara të tjerëve në mënyrë që që ta ndërgjegjësoj. Reja siç thash në fillim ndihet gjithmonë fajtore. Dhe uh, kam dashur që në një farë mënyre duke uh, duke e ndjekur lexuesi duke ndjekur Rejan në këtë udhëtimin e saj, në këtë rrugëtimin e gjatë të mundimshëm drejt njohjes së vetes, mm -hmm. sepse në fakt këto 340 faqe për këtë flasin, për për rrugëtimin e Rejas drejt njohjes së vetes, sepse pra, po fjalë për një 17 vjet. Do të rikuperohet, mm -hmm. do mhm. që të restaurohet. Po, ajo është në është duke u formësuar. Mm -hmm. Një vajzë 17 vjeçare është duke u formësuar. duke u brumosur. Ë në momentin kur i ndodh një traumë, nuk ka se si dhe aq më tepër kur nuk ka përkrahjen e e, e njerëzve më, më, më të dashur, sidomos të familjes, mm -hmm. siç ndodh në rëndom në Shqipëri, ku femra e dhunuar nuk përkrahet sidomos nga familja në radhë të parë, pastaj nga shoqëria në në përgjithësi. Atëherë në në këtë rast se çfarë ndodh? Ke dy zgjidhje, ose do do do rebelohesh dhe do do ecësh përpara dhe do do gjesh forcën për t'u ringritur, Ose do do ngelësh në atë gjendje të mjerueshme dhe dhe dhe dhe duke ndjerë atë ndjesinë e fajit mm -hmm. të fortë që çdo mhm. femër e dhunuar e ndjen. Unë optova për për këtë të parën. E kupton. Që dhe, ajo ngrihet, e ka forcën. Ngrihet, po, mm -hmm. ringrihet, e gjen këtë forcën ë sidomos falë njerëzve që që që e rrethojnë dhe që që e ndihmojnë, por edhe falë librave. Reja është një një vajzë, ndonëse është në moshë shumë të re, është një vajzë që jeton mes mes shfletimit të, të, të romaneve. I pëlqejnë. I pëlqejnë shumë mm -hmm. romanet. Ajo jeton në botën e personazheve. ë Ndaj edhe kjo botë në një farë mënyre është streha e saj. Letërsia pra e ndihmon që të letërsia. Dhe ky është dhe një nga mesazhet që libri im përcjell. Ë uh, sepse dua që ta ta shtyj në një farë mm. mënyrë lexuesin drejt drejt letërsisë. Kjo është e vërtetë në fakt, mm. nuk është thjesht një thurje kështu mm. poetike, po letërsia mund të ndihmojë. Mund të ndihmojë pasi uh, nëpërmjet librave ne gjejmë këshillat, dhe dhe dhe fjalët dhe mbështetjen dhe zgjidhjet të cilat dhe zgjidhjet sidomos mm -hmm. të cilat ndonjëherë nuk nuk i gjejmë në, në mënyra të tjera dhe mm -hmm. i mhm. gjejmë nëpërmjet letërsisë të paktën në rastin tim ka ndodhur jo, shpesh jo është e vërtetë është e vërtetë është e vërtetë ëm një çështje tjetër do të pyesja ëm Reja e ke modeluar ke njohur personazhe të cilat mund të kenë pësuar dhunë të tillë, domethënë ka shumë vajza që kanë qenë viktima. Në mos të përdhunimeve të abuzimeve apo ten, tentativave për përdhunime apo tentativave për abuzime, ka shumë femra për shembull që ndihen nën presion nga nga dikush që mund të ketë pushtet mbi to, ekonomik apo çfarëdo qoftë. Sido që mund mos ketë shkuar çështja deri në fund, por që e ndjejnë domethënë këtë kërkesën për për seks, po themi. Po. Tani ndonëse se nuk është një një libër me nuanca autobiografike, mm -hmm. mund të konsiderohet një histori e vërtetë, pasi është historia e milionave femrave në botë, të cilat uh, jetojnë një, një jetë në udhëkryq, të cilat janë të dhunuara deri në shpirt, jo vetëm fizikisht, por sidomos psikologjikisht dhe shpirtërisht. Mm -hmm. uh, ndaj edhe uh, është një histori e vërtetë. kam njohur personalisht, ndoshta jo shumë afër, mm -hmm. por mhm. kam patur rastin që të njoh femra të dhunuara. Madje e fundit, rasti i fundit ka qenë pasi libri doli në në në në, në shitje dhe u prezantua tek Festivali i Librit në në, në Pallatin e Kongreseve mm -hmm. dhe rastësisht duke pirë kafe me një me një femër, ë uh, më tregoi që kishte qenë e dhunuar për 13 vjet nga nga bashkëshorti dhe më tregonte një histori alarmante. Mm -hmm. Dhe më thoshte bën shumë mirë që e trajton femrën në, edhe nga ky aspekt. Mm -hmm. në, në aspektin pozitiv, pasi një femër nuk ka nevojë për uh, keqardhje. Një femër ka nevojë për ndihmë edhe për mirëkuptim. Të paktën ky është vizioni im. E qartë. Nuk kemi drejtë. Është shumë mirë që që në librin të të parë ti merr edhe trajton një temë e cila si thua u përket ë të gjithë njerëzve, të gjithë njerëzve që janë të angazhuar në shoqëri për për më mirë, por edhe ta sjellësh përmes artit, se janë ato shtigjet që hapen pastaj. Pikërisht. Ndoshta në konferenca, workshope, kronika lajmesh nuk është se përcillen dot aq fort, por që përmes letërsisë dhe përmes asaj gjuhës butë e shfletimit mund të mund vijnë të bëjnë një ndikim pozitiv. Kështu që unë dua të të falenderoj edhe për kohën tënde sot në studio. Uh -huh. Stina e 5, një gjë të fundit, uh, Stina e 5, titullin, si si mbërritët tek Stina e 5? Çfarë ke dashur të thuash me Stina e 5? Po, përveç shpjegimit që që ju e lexuat pas pas uh, kopertinës, ë uh, ka nisur si një lojë fjalësh, mhm. faktikisht. Mm -hmm. Doja që të kishte të të, të gjeja një titull që të dukej në pamje të parë absurd, mm -hmm. pasi stina e pestë, katër stinë ka, katër stinë mhm. ka, cila mm -hmm. është kjo stina e pestë, uh, që të nxiste uh, këtë kuriozitetin e, e lexuesit, por edhe që të mbarte një kuptim të caktuar. Dhe stina e pestë është pikërisht ajo stinë kur uh, ku njeriu, jo vetëm femra, femra në, në rastin tim, por kur njeriu uh, kalon një periudhë të vështirë në jetë, por që e ndihmon që të të rritet dhe të ringrihet. Dhe pikërisht rreth kësaj vërtitet edhe edhe desha të të shtoja edhe diçka një detaj të vogël po, në me librin. Ëm ehm, um, ky libër do ketë dhe një vazhdimësi. Un kam dashur që të të të realizoj diçka që uh, edhe un vet gjithë kohës kam dashur që ta ta gjeja tek tek një te një roman që më ka bërë përshtypje. Pra, ë uh, Në momentin kur ti e mbaron një roman, edhe thua po më vonë, çfarë ndodh me këto personazhe që më kanë lënë mbresa? Po. po. Uh, unë dua që të realizoj pikërisht këtë. Uh, do ketë një një vazhdimësi, do ketë një libër të dytë i cili është në në proces, ka mm -hmm, ka mhm, filluar mm -hmm. dhe do ketë si personazh kryesor një personazh dytësor të të Stinës së pestë, por i trajtuar në në një në një këndvështrim krejt të ri. Si ndihesh, si si ndihesh herën e dytë tani që po shkruan uh, për herë të dytë? Të ndihmon kjo hera e parë uh, fillon në uh, deri tani është e kundërta. Më duket një përgjegjësi shumë e madhe dhe mm, më duket sikur nuk duhet absolutisht ta ta zhgënjej atë pritjen e e lexuesit. Mm -hmm. Okej. Okay. Mirë, mbase ndonjëherë. Mendon se bëhet më lehtë, po jo gjithmonë me sa duket. Suksese. Suksese. Miq të dashur ishte Geverina Muzhaqi, e cila ka shkruar romanin e saj të parë, quhet Stina e pestë, është duke shkruar diçka tjetër ndërkohë, por mm -hmm. ky i botuar vetëm sa u bënë 20 ditë më parë. 20 ditë më parë nga po. Dudaj e gjeni në çdo librari, Stina e pestë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim, ju urojmë një ditë fantastike. Jam Blendi, bashkë me Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin, ora është 8:40 minuta dhe dua t'ju kujtoj se Lotaria Kombëtare ka filluar një promocion të ri për produktin e saj në lojën 6 nga 39 Tashmë, në çdo short të lotos që do të përzgjidhet edhe një numër bilete, mm -hmm. uh, i cili është fitues për pjesëmarrjen në spektaklin Tornado me para pra veç biletave që fitojnë si zakonisht në lojën, do të ketë, ketë edhe një tjetër, po, ekstra. Kjo është ekstra, mm -hmm. është mhm. vetëm për të marrë pjesë në Tornado me para, që do të thotë se të dielën në orën 20:10 do të shkoni në Vizion Plus për të luajtur në makinerinë që është makineria e parave aty ka një vorbull ajri, fluturojnë kartëmonedha, ju duhet t'i kapni ato dhe në rast se i kapni janë tuajat. Çdo biletë fituese do të përzgjidhet automatikisht në mënyrë rastësore nga sistemi i lojës midis të gjitha parashikimeve që janë të vlefshme për atë short respektiv. Dhe mosha minimale për pjesëmarrje është 18 vjeç, mbajeni mend këtë. Se me loton çdo gjë është e mundur. Është e mundur. Yes! Jeri. Ndërkohë un dua uh, nga Olta nëse ka një përgjigje të saktë në lidhje me zërin, sepse un për çudi e kam ah. gjetur. Oh. Altini më aprovoi që unë e kisha gjetur. Atëherë le ta dëgjojmë nga Reis Çiço, Jeri. Jo. Reis Çiço. Jo, pra jo. jo. jo nuk është Reis Çiço. Çfarë bëni? Mos bëni shaka me atë. Futja kot domethënë. Po, hajde lexojmë. Ka një zë të pangatërrueshëm. Një zë i pangatërrueshëm, miq të dashur le ta dëgjojmë edhe një herë tjetër. Televizioni është vetë i atillë, i atij formati që kërkon impenjim, kërkon liri, të kufizosh lirinë tënde. Atëherë mua më duket se nuk është burrë, por grua. Është grua. E saktë. Është grua. Exactement. Kujdes, 069 20 70 222. 069 kush u zhgënjye? U zhgënjeva pak se mendova që ishte shumë e thjeshtë dhe do e kishin gjetur. Po jo, po jo. mirë, jo. Po jo, jo. Është e thjeshtë atëherë ngatërrohesh. Atëherë, kjo kjo grua në fjalë ka qenë si thua një ikonë televizive për shumë vjet. Mhm. Mm mm -hmm. Në vendin tonë ne jemi rritur me zërin, me zërin e saj. Ndoshta prandaj ti Eri e gjete menjëherë. Ktheve kokën dhe the, "Ua." Po jam po, jam klas 3 unë. Ëh, uh, se ndoshta kur ishe klas 3 e dëgjoje shumë shpesh. E dëgjojmë edhe njëherë, të fundit. Televizioni është vetë i atillë, i atij formati që kërkon impenjim, kërkon liri, të kufizosh lirinë tënde. Kujdes pra. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Televizioni kërkon të kufizosh lirinë tënde. të kufizosh lirinë tënde. Aha. Kush e gjen është është më i miri. Atëre, le të shohim se çfarë ka ndodhur në prit prit se ky ishte uh, kuizi ynë miq të dashur nga aktualiteti. Kemi një fitues Olta. Më kanë thënë Spanja. Spanja është e saktë. Bravo. Është Eni fiton dy bileta për në Cineplex. Atëre, do ta mbajmë do ta mbajmë pak te Spanja. Në Spanjë miq të dashur kanë fituar Dy parti të reja në vend të partive tradicionale mm -hmm. u kanë uh, publiku spanjoll, votuesit spanjoll u kanë dhënë uh, ca milion shuplaka këtyre uh, po themi të majtëve mm -hmm. të mhm. Spanjës apo po themi të djathtëve të Spanjës dhe uh, tani forcat e reja do të drejtojnë vendin, por pyetja është kjo, përveç njërës nga partitë që quhet Podemos, mundemi, mm -hmm. si quhet partia tjetër që ka fituar? Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Mirë mëngjesi të gjithëve. Është pak vranët përjashta, po mos çani kokë, do jetë më mirë pak më vonë. Olta ka edhe parashikimin e motit në 1 minutë apo 2, tani është 8:51 minuta. Go, në Club FM në 100.4. Se prapë po s'është ora tani. Olta, mos ruaje, ruaje këtë ritmin, mos fillo tash s'është ora është ora. Po, vazhdo. Okej, okay, lër. Pra, 17 gradë është në këto momente dhe vazhdoj të them që nuk ka shi sot. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit. Olta premton për jo shi sot, miq dashur. Olta premton për jo, jo shi sot. Po shikoj një histori. Të lutem bau mos bjer. Ëh, po, si është puna? Ju luta thashë mos bjer sot. Ëh, mirë, mirë. Mbau fort. Po shikoj një histori që vjen nga Britania e Madhe, është një histori si thua adoleshentësh, por megjithatë këta i zgjidhin gjërat në mënyrën e tyre, në një farë soji. Çfarë është dhënë në këtë histori sipas uh, Unilad, që është një nga këto faqet që po ndiqja. Ëh, mm -hmm. uh, tregon që një djalë ka marrë vesh se e dashura e tradhtonte me një djalë tjetër. Dhe ky ka vendosur që të bëjë hakmarrjen e tij. Tani çfarë ka bërë? Hakmarrja e tij është është kjo. Mm. Ka kërkuar i ka dërguar këtij ka marrë një telefonin e të dashurës dhe i ka dërguar asaj mm -hmm. ose i ka dërguar këtij djali tjetër, këtij mm. të tretit, domethënë në këtë histori i ka dërguar një mesazh. I ka thënë do dalim thoshte për ndonjë gjë apo do më porosisësh ti mua diçka. Mm -hmm. uh, dhe ky i ka thënë uh, po patjetër i ka thënë unë uh, të dërgoj dy dy diçka. Dhe i ka porositur që t'i dërgojë ca mm -hmm. gjëra uh, që i ka atje. Ëm uh, shrimp, domethënë uh, karkaleca, karkaleca deti, ku di unë se çfarë domethënë. Mm -hmm. I ka bërë një porosi shumë të mirë. Mm -hmm. Ka bërë një porosi shumë të mirë. I ka thënë do më dërgosh në adresën time. Adresa është kjo. Mm -hmm. Dhe meqë unë ty të kam të dashur sekret tani, ti do ma plotësosh mua këtë apo jo? Tam. Po, i ka thënë ajo. I ka thënë ky. Sigurisht. Mm -hmm. Adresën ia ka dhënë, ka bërë porosinë ai tjetri me telefon, i ka thënë, "Çojini zonjushës time sekrete në filan adresë, këto këto këto këto të gjitha gjërat e mira që kërkon." Mm -hmm. Dhe pastaj ky ka bërë një foto vetë dhe këtë foto ia ka dërguar Atij shokut, i ka thënë faleminderit shumë. Tani po i ha. Na kënaqe. Shumë të shijshme ishin. Më duket e çuditshme, me thënë drejtën, po. Një mënyrë hakmarrje e pra. Po, hakmarrje e çuditshme. Shumë e çuditshme. Paktën ai të merr të dashurën. Paktën i hëngri shimin. Ti i merr disa gjëra për të ngrënë. Ti i merr i merr kështu oriz me karkaleca deti. A edhe ti pse do të thësh? Po tani ai ai e ka ngrënë deri diku unë thonë sa do të thon. Tash do ta haj, po. kështu që le të ngopet. Tashi njeriu kur vendos të hakmerret, o e bën tamam o s'e bën hiç. Ti si do hakmerreshe Jeri meqë? Nuk e di, unë nuk do hakmerresha. Kjo është një hakmarrje paqësore kulinare. Ti i dërgon mesazh, e gënjen atë i thua jam ajo, ajo që ti e njeh mirë. Mirë, ndoshta ishte shumë i uritur, nuk kishte aq para sa për blerë karkaleca dhe ushqime deti, kështu që e ka shfrytëzuar këtë mm. rast. Po, po, po. Ai pastaj ka ka futur pirunin. Shumë të mira, faleminderit shumë. Unë s'e kisha bërë, dhe s'e kisha publikuar. Se kjo të thotë ja futa, ja futa. Të njerëz janë, me vërtetë? Seriosisht. Mendon shumë? Unë s'jam as te tjetri. Unë s'jam asnjë nga këta. Unë jam me trbunin. Po nejse, kjo ishte, kjo ishte edhe historia. Goca, e menduat tashmë. Po, Qa po. radion tua? Po, po, po, wow, e kanë menduar, Altin kemi. Kemi një minutë kohë, mendoj e gjejmë apo jo? Patjetër. Hajde jepi. Sa radio? Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Goca, fjala juaj është diçka e ngrënshme. Jo. Jo. Është koncept. Po jo, më jo. Po. Si pasojë e një ngjarjeje, thotë Jeri, mund të vijë kjo. Po, po, pra, po nuk ka të bëjë me fizikun. Ngjarja do të ishte dashuria. Jo, po, jo. Pasojë e saj. Logjikë e ke drejt, por nuk ka lidhje fare me fizikun e individit. Është një lloj pasojë. Është pra. diçka që ndodh jashtë në natyrë. Ndodh jashtë në natyrë. Është një është një gjë që ndodh për shembull si ardhja e zogjve. Si në pranverë, shtegtimi, shtegtimi. Jo, jo Altin, jo Blend. Ka të bëjë me kafshët? Jo. Ja. Ka të bëjë me njerëzit. S'ka të bëjë as me kafshët as njerëzit Po, është një gjë që ndodh. Kot na ngatërron kot vajza. Uh, për shembull, vullkani, shpërtheu vullkani. Është po, diçka pra, që ndodh. Dukuri natyrore pra Jeri. Po, pra, është dukuri po, natyrore. Kjo vjen si pasojë e një dukurie natyrore. Si pra, është për shembull? Plasi vullkani, hiri i vullkanit. Dhe shiu që bie nga retë e hirit, ha? Fjala është ngrin. Bien temperaturat dhe ngrin. Jo, është diçka jo e mirë që ndodh. Jo e mirë. Jo, mund të marrë edhe jetë njerëzish. Jetë njerëzish. Domethënë tërmet, do një. Nuk po kërkoj dukurinë që ndodh, po po kërkoj çfarë lë pas kjo gjë. Shkatërrim. Logjikë e drejtë, por nuk është shkatërrimi. Mirë, mirë se keni ardhur 9 e 7 minuta në këto momente miq, jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104, edhe në ekranin e Club TV çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 10. Atëherë Olta, nëse kemi një fitues në lidhje me zërin e përgjumur, le ta japim në këto momente sepse unë mendoj që dikush duhet ta ketë gjetur. E ka gjetur Mentori i pari, ka thënë Tefta Radi. Bravo, bravo. Të lumtë Mentor është Tefta Radi, është një zë i njohur me të cilin jemi rritur Gazetare historike në Radio Televizionin Shqiptar, dikur ja ku e keni edhe një herë tani me zërin e saj të pandryshuar për ta dalluar. Televizioni është vetë i atillë, i atij formati që kërkon impenjim, kërkon liri, të kufizosh lirinë tënde. Mhm. Mm Okej. Okay. Mentori fiton një kurs fotografie tek Art Center Tirana. Faleminderit Olta. Ndërkohë që uh, njëra nga partitë uh, që ka fituar në Spanjë quhej Podemos. Si quhet tjetra? Çka kanë thënë? Hena. Fillon me i. Mm. Fillon me i. Kujdes, Olta fillon okej. me i. Ne ne nisi se Olta ka qenë zënë dhe ka shumë mesazhe aty, por kur ta jo, nuk e kanë gjetur. Nuk e kanë gjetur. gjetur. Atëherë është janë dy partitë pra që kanë fituar zgjedhjet në Spanjë rëndshëm, rëndshëm dy partitë të reja që janë formuar rishtazi. Njëra prej tyre quhet Podemos, mundemi, mundemi, mundemi mm -hmm. ndërsa tjetra quhet Kështu, dhe tani keni një ndihmë më tepër, fillon me i. I. Fillon me i emri i kësaj partie. Edhe është një fjalë, është një fjalë si Podemos gjithashtu. Mm -hmm. Ndërkohë, unë dhe Altini kemi menduar një fjalë për kthimin e Sha Radios. Vajzat duhet ta gjejnë se çfarë është ë, fjala jonë, jeni gati? Gati. Ndërkohë që ne kishim menduar gërmadhën, Gërmadhë. Kush e ka gjetur Nertila fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, bravo. bravo. Gërmadha është është fjala e saktë. E gjeti Altini në fakt u tregua i shkathët. Bravo Altin. Faleminderit për ë, shërbimin që i bëre ekipit çunave ndërkohë. I jepini goca gjeni fjalën tonë. Është ngjarje? Po varet i mund të ketë të dyja kuptime. Dëgjo, mund të dilla me p. Mund të mos jetë mirë, por mm. por jo, gjithsesi shkakton humor. Shkakton humor. Shkakton humor. Shkakton humor. Jo gjithmonë, por në shumicën e herëve mm. mendoj shkakton humor kur ndodh. Atij që i ndodh, mm -hmm. mund mos i pëlqejë dhe aq, por të tjerëve rreth tij mund t'u shkaktojë gaz. Siç thoshte Konica, gaz. një të papërmbajtshëm gaz. Ëm, um, kjo është një fjalë e vetme. Po, një fjalë, një fjalë. Me po nuk fillon të thel. Una para, jo, una palabra. Teknikisht është diçka no, kur e vë tjetrin në lojë, një gjë e tillë. Si si? Kur e vë në lojë, Jo, nuk ka të bëjë kur e vë në lojë. Jo, jo, nuk është në lojë. Apo kur bën si tjetri për shkak. Dëgjo, është shpesh, po ju ndihmoj. Mm. Ëm, është e pavullnetshme. Vjen instinktive, brendshme. Instinktive, aksidentale. Me çfarë Olta? Me i. Me i. Jo me i, nuk fillon me i. Po mendoj imitim për shkak. Urdhro? Jo, jo, jo, jo, jo. Është aksidentale. Imitimi është i qëllimshëm. Aksidentale këtu po qëndroni vajza se mund t'ju ndihmojë kjo fjalë. Diçka. Një bë diçka. Është diçka. Një bë. Një çfarë? B. Një B, jo, jo, jo, jo, nuk fillon jo. me B. Kujdes, kujdes. Ose diçka që ndodh aksidentalisht që mund të të mos pëlqejë ty, por që te të tjerët mund të po, shkaktojë gaz. Vritesh kur të ndodhë? Jo, ëm, nuk është një R Na bëni ndonjë po pyetje vajza. Po bëni ndonjë përpjekje të vogël. Po sa? Unë kam ngecur fare, nuk e kam. Për shembull, uh, për shembull një të tillë e mm. bëri dikur uh, Ferdinand Xhaferri. Një G. Ah, bravo. Bravo. Mirë, ju sa që fillon po me G. Ne ne nuk thamë që fillon me G. Olta pyeti, a fillon me G? A është shpifur tha, unë thashë jo, se është shpifur. Po, mund të ishte ndihma që po, fillon me G. E ke gjetur që fillon me G. E para kjo ishte vetëm 12 sekonda më parë. Oh, po kjo ishte pyetja e fundit që ti bëre, a fillon me G? Le të ishte, edhe 1 sekondë më parë, duhet të kishe thënë po ose jo. Unë thashë jo për gromësimin. Kjo quhet, kjo quhet me hile çfarë? Okej, mirë, quajeni, mirë u bë me hile, si doni juve. Edi çfarë tjetër fillon me G? Nuk më intereson fare. Gwen Stefani fillon me G. Uh, një studim i ri që um, është bërë nga Microsofti tregon se ne e kemi atë që quhet attention span në anglisht, pra pra aftësinë për të pasur mendjen, mm. jo më të mirë se peshku i kuq i akuariumit. Vetëm pas pak do t'ju tregoj këtë oh. në detaje. Po, e kemi, po është e keqe, back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Miq të dashur, midis datave 17 dhe 23 maj të vitit 2015 këtë vit pra në Tiranë, Shkodër, Elbasan, Përmet, Korçë, Vlorë dhe Pukë është mbajtur uh, ai që quhet Festivali i Filmit Mjedisor. Uh, broshurën e të cilit unë jam duke mbajtur në dorë tani, hyrja ka qenë e lirë, por uh, ne do të flasim pak sot me Antoine Avignon, uh, i cili është këtu me ne për të na treguar se si shkoi uh, filmi këtë vit, Festivali i Filmit këtë vit, cilat ishin uh, disa nga nga po them problemet mjedisore të cilat u prezantuan përmes filmave dhe dhe çfarë doli si rezultat dhe çfarë ndikimi ka ky mbi ata që vajtën dhe e panë. Uh, Antoine, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit. Është kënaqësi që të kemi këtu. A do ta bëjmë, do ta bëjmë në shqip? Mund të provojmë në shqip. Mund të provojmë në shqip shkëlqyeshëm. Uh, Shqipja jote është shumë e mirë, kështu që pse jo. Më trego pak, uh, cilët janë organizatorët e, e festivalit mjedisor? Ky është kjo është diçka që ndodh çdo vit. Ë, Po, po. po. Kështu që ky është e, viti i satë që po ndodh. Kjo është edicioni i tretë Dhe i edicioni i tretë. festivali. Mhm. Është eh, si edi, dy- dy edicion përpara është organizuar eh, koorganizuar nga eh, delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri edhe eh, Ministri i Mjedisit. si partner kemi Ministri i Kulturës, kemi gjithë bashkia që kemi është në në program. Po shikoj ka ka një një sërë partnerësh këtu gjithë po, organizata të po. nderuara dhe dhe të fuqishme, Kooperacioni Italian, Ambasada po. Austriake, Zvicrës, GIZ-i, uh, OSCE-ja, uh, Bashkia Korçë, Tiranë, Durrës, Ministria e Kulturës, Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Mjedisit, Delegacioni i Bashkimit Evropian, etj, etj, etj. Kështu që gjithë këta partnerë, gjithë këta miq që u mblodhën gjithë bashkë. Por uh, filmat vinin nga nga nga cilët vende? Uh, filmat neve bën një si organizator festivalit bën një uh, një call for entries. ë uh, uh, thirrje për pjesëmarrje. Po, mm -hmm. sa muaj përpara, 6 uh, muaj përpara, ë uh, edhe vim ë uh, uh, filmat që janë uh, nga gjithë botën. Mm -hmm. uh, edhe, edhe kjo është një pjesë, pjesë e dytë është uh, pjesë uh, filmat që neve uh, blerë si uh, screening treg, mm -hmm. është es, janë uh, filmat ndërkombëtar me cilësia shumë shumë shumë e lartë, profesionale. Edhe um, Neve bler një, një screening fees, dy screening fees, edhe po. mund të tregon filma 2-3 herë, Uh, edhe për këtë kemi një buxhet i, i vogël. Pra ju zgjidhni filma që ju kanë bërë përshtypje, filma me impakt mirë që janë shitur në botë dhe vendosni, ok, do t'i shfaqim këta filma sepse janë të rëndësishëm, po. paguani no. një shumë caktuar për për no. Po. shfaqje no. Po. dhe dhe i sillni këto në dhe festivali u u domethënë u udhtoi në të gjithë këto qytete, ishte në Tiranë, në Shkodër, në Elbasan, në Përmet. Po, këtë vit ishte në në shtatë qytete, mm -hmm. including Tirana, ë Përmet, Elbasan, Shkodra, e Puka, e Korça, ë si gjithmonë festivali e ideja është që neve nuk organizon vetëm në Tiranë, se uh, patjetër Tirana është kapital, uh, është krye, krye qytet, por duhet uh, ide festivalit se duhet të shkojmë uh, mm -hmm. për të flet për mjedisin, për problematik edhe për uh, solucion, zgjidhje, zgjidhje, zgjidhje, ne janë zgjidhje dhe zgjedhje. Që është momenti. Ndryshon vetëm një gërmë. Ndryshon vetëm një. Edhe uh, për për të bën më afër me mhm. me problematik mjedisor, mhm. me uh, popullin, me shko, me shkollën, me uh, fëmijët, uh, në në një mënyrë për uh, awareness, për ngritjen e ndërgjegjes, informimin, sensibilizim. Mhm. Mm -hmm. Për edhe për problematik, edhe për dhir zgjidhje. Eksakt, eksakt. Eksakt. Atëherë unë po shoh diçka, më më trego diçka në 3 vjet që festivali ka ka ndodhur. Ti e ndjen se e ke ndjekur gjithë këtë kohë. E ndjen që rritet sensibilizimi Rritet ndërgjegjësimi apo apo është kështu një flat line, si po thua? Po, festival ka një më duket se ka një kontribut uh, ka një kontribucion për uh, rritjet e, e, e awareness, mm -hmm. e mhm. sensibilizim, po nuk është vetëm festivali, ka OJQ tjetër që bën këtë punë edhe gjithë bashkë në fakt, uh, më duket që ka rritën çik uh, sensibilitet mhm, për mjedisin. Po. Ideja është festivali që neve ofron një platformë, një një space uh, kur uh, ku persona uh, qytetar nga gjithë uh, Shqipëria, edhe beyond Shqipëria, mm -hmm. uh, shqiptar uh, nga jashtë, um, që mund uh, flet për Shqip për Shqipëri, për problem mjedisor, ë uh, për solucione, mm -hmm. për zgjidhje mjedisor. Edhe ë uh, në këtë mënyrë më duket që është një pjesë, është një pjesë ë uh, ë uh, me art, një pjesë me me filmat, edhe ne vetë në fest, si organizator festival duket që ë uh, mendon që art edhe specifikisht sinema. Mhm. Kinema është shumë e mirë për shpjegon një një Po, edhe për çon ato ide mhm. Po, edhe për të komunikuar në një mënyrë patjetër shumë vizual, por në një mënyrë ë ë artistik që persona në një çar moshë, në çar kulturë, në çar background e ke, mund kupton çfarë është problemi. Mm -hmm. Edhe ideja është që kur vim neve me film ndërkombëtar, ë um, krijon ide që Shqipëria nuk është izoluar Vetë me problem me këtë problem, se janë probleme mbarë botërore. Këto probleme janë janë gjithë botën, janë janë në Australi, janë në Amerikë, mm. janë në Francë, janë në Maqedoni, uh, janë në gjithë rajonin. Ideja është për të tregon si reagon qytetarët edhe çfarë uh, masën mund mund të merr uh, vetë për vetë. Mm -hmm. Që do të thotë se ne nëse nëse marrim një mësim diku, mundet këtë mësim pastaj ta transmetojmë edhe tek të tjerët, të shikojmë si e bën ata në Australi apo si e bën ata në Meksik dhe dhe ndoshta ne mund të marrim një shembull prej tyre. Po shikoj për shembull sa filma janë dhënë në këtë festival. Mm -hmm. Kemi uh, 42 filma këtë mm -hmm. vit në në programin. Uh, kemi nënt film ndërkombëtar, mm -hmm. këto film që kemi uh, merr me me screening fees, e të të gjithë tjerët uh, janë film që uh, vim si call for entries, So janë janë prodhuar kastën. Mm. Janë janë pro, janë prodhuar për festival ose pa. Po. ishin prodhuar por nuk ishin uh, tregon akoma. Mm -hmm. Edhe neve um, we receive. Mm -hmm. Morët. E morëm këto filmat edhe bën një seleksionim. E kjo është është shumë e um, është herë e parë, vitin parë që neve bën një seleksionim përpara mm -hmm. festivalit. Edicioni e dyta përpara ishte vim filmat edhe plotëson plotëson numrin, pra numrin festival për një javë. Këtë këtë vit ishte shumë më më shumë film, mm -hmm. domethënë tregon në një mënyrë faktual që mm -hmm. ka një interes për uh, për për prodhon film edhe merr mm -hmm. edhe merr pjesë në festivalet. Edhe ne bën një, një seleksionim i vogël. Ky është film francez. Është një film francez, ë shkon në gjithë botën dhe shikon sa si reagon persona tjetër me globalizim, me mm -hmm. problemi ushqim, me problemi me ujit, me problemin ndotje ajrit, mm -hmm. edhe shikon ëm ça zgjidhje mund mund të ketë. Mhm. Ëm ti a pate një film preferuar apo dy? Që që ty unë, personalisht jashtë jurisë, jashtë po, çfarë u vlerësua që ty të pëlqyen vetë si po, si unë, Po, po, unë e pëlqej shumë mirë, shumë uh, filma që ë uh, e, e mora një një çmim, ë uh, është film uh, nga nga një realizator rus. Mhm. Mm -hmm. um, edhe është një film që tregon është është shumë është paradoksal për për festivali, se është një film ë um, që tregon disa kafshat është një animacion, mm -hmm. është një animacion që ka një person të të kafshët merr si pjesë uh, pasqyrën edhe e merr kështu në kokë edhe vazhdon kalim në në pyje ose në jashtë Mos e shikon ekrani se kemi për vërtet këtu. Aha. Edhe ke ke imazh që ka një ekran si për shembull neve festival, po ka realitet, edhe mm -hmm. realiteti është kështu. E kjo paradoks mendoj se shumë interesant për um, uh, një mënyrë të tregon se mos harron uh, realitet. Edhe uh, jam shumë shumë krenar që kemi kemi uh, shumë mesazh në mm -hmm. Facebook ose në domethënë zbatimi i ligjit. Po, si një policia mjedisore. Po, kemi një policia mjedisore, mm -hmm. por këto e krijon që ka një uh, kërkesë, mm -hmm. edhe uh, objektiv që neve krijon një platformë, një space mm -hmm. kur dikush njeri mund flet uh, hapur për mm -hmm. këtë problem është është ekziston tani. Nuk ekzistuar përpara, tani ekziston. Është shumë gjë e mirë. Kjo është demokraci. Po, patjetër. Ëm, um, pra m'pëlqen edhe pse nuk jeni ju që do zgjidhni këto probleme, është është sidoqoftë një hapësirë për ku njerëzit fillojnë edhe të interesohen se si mund të gjejmë zgjidhje për këto. Ë, uh, shikoj që ka edhe disa filma shqiptar, për shembull, uh, një ditë përgjatë Vjosës, është konstruksioni i jetës, Mbro mjedisin, mbro jetën është një film tjetër shqiptar. Ë, uh, kemi 74 kilometra, uh, si film shqiptar është Kreshnik Saraçi që ka bërë këtë. Të jetosh me biçikletë në Tiranë, është një tjetër uh, film shqiptar. Mjedisi dhe minierat uh, në burimet e lumit Mat, jeta e grabitqarit egjiptian. ë uh, Ky është film bullgar, por uh, por pra filma ndryshëm. Është film bullgar me një kontribut uh, shqiptar nga një OJQ shqiptar, edhe ata në moran një çmim e parë për mm -hmm. uh, short movie. Mm -hmm. uh, Shikoj që që ka edhe filma nga nga nxënësit e WAT-it. Që kanë kanë marrë pjesë këtu uh, Gaja uh, Hamar Hamartia. Po. Në fakt këtë vit kemi katër kategori, mm -hmm. domethënë filme e shkurt, filme gjatë, uh, EFFA Lab, EFFA Lab është kategori e re e festivalit, është me kriter që filme duhet të realizon në rajon Ballkani, mm -hmm. including mm -hmm. Slovenia. Po. edhe um, uh, rritjet i këndshës, mm -hmm. uh, ndërgjegjësimit tek tek më të vegjël, po, tek po. fëmijët, po. Edhe shumë shumë krenar që shkollën nga Shkodër, nga Tirana ka marr pjesë, edhe ka realizuar po. film shumë e bukur. Ismail Qemali ka marr pjesë, dëshmorët dëshmorët e lirisë ka marr pjesë gjimnazi Sami Frashëri, uh, nga Shkodra ka qenë Ndre Mjeda që ka marr pjesë, gjimnazi 28 nëntori gjithashtu nga Shkodra Ë, kështu që WAT-i, siç tha World Academy of Tirana ka marrë pjesë me disa filma, ë nxënës të ndryshëm nga shkolla të ndryshme dhe ti je i kënaqur. Do të ketë një uh, edicion të katërt vitin që vjen? Po patjetër, uh, është, do bënë një edicion dhe 4 në maj, në maj 2016. Mm -hmm. uh, çdo vit rritet, domethënë, audienci, uh, çdo vit program janë më të bukur çdo vit. Mm -hmm. uh, Është është një step, është një step i vogël, por është një step të mirë që tregon që edhe shkollën, edhe uh, teachers, uh, edhe uh, person uh, media ose artist si Mirush Kabashi që po, është president e jurisë, po. uh, intereson për për për këtë problematik edhe ëm um, tregon një uh, një interes edhe për të gjithë, domethënë mjet, problem mjedisit nuk janë nuk mund të solve. Nuk mund të zgjidhen. Nuk mund të zgjidhen me një herë, po, për një po. herë, por duhet ka duhet kohë edhe po patjetër duhet masa imediate. Është si ai uji që bie në shkëmb pikë. Po, po. po do të gjej do të gjej një rrugë. Do gjej një rrugë. Unë do të të falënderoj shumë për për kohën që ishe sot këtu me ne. Miq të dashur, uh, Antoine Avignon është me me delegacionin e Bashkimit Evropian këtu në Tiranë dhe uh, njëri ndër uh, njerëzit që e bën të mundur edhe organizimin dhe zhvillimin e festivalit e filmit mjedisor që ndodhi edhe për 2015-ën në edicionin e tretë, do të ketë një tjetër vitin që vjen e kështu me radhë. Ja cilat janë shtatë gjëra për të bërë përpara gjumit që të zgjoheni më të bukur. Bëni një dush. Një nga gjërat që të gjithë duan të bëjnë kur janë në shtëpi është që të heqin stresin dhe të relaksohen. Duke bërë një dush të ngrohtë para se të shtriheni për të fjetur ju ndihmon të çlodheni dhe të flini më mirë, kështu që ju patjetër do të zgjoheni më të bukur në mëngjes. Për ju vajza, hiqni grimin nga fytyra. Duke fjetur me make-up në fytyrë ka shumë mundësi që të zgjoheni me lëkurë të acaruar, të thatë dhe me rrudha. Produktet e bukurisë në fytyrë dhe bakteret e ngjitura mbi to bllokojnë poret tuaja dhe mund të krijojnë puçrra në fytyrë dhe madje edhe rrudha të parakohshme, në qoftë se ju nuk e lani fytyrën çdo natë përpara se të flini. Lyeni lëkurën tuaj me krem. Edhe pse është e rekomanduar që të përdorni krem në të gjithë trupin, sigurohuni që të paktën të përdorni krem për fytyrën përpara gjumit, që të mbani lëkurën tuaj të freskët gjatë gjithë natës. Në këtë mënyrë patjetër që do të dukeni më bukur në mëngjes. Lani dhëmbët. Studimet tregojnë se moslarja e dhëmbëve përpara fjetjes në darkë në mënyrë të përsëritur mund të çojë në disa çështje të rënda shëndetësore. Pini një gotë me ujë dhe limon. Uji me limon mban trupin dhe lëkurën tuaj të hidratuar. Pini një gotë ujë me limon në mëngjes që të përshpejtoni metabolizmin tuaj, të rrisni energjinë dhe të ndiheni më mirë dhe me një lëkurë që ndriçon. Flini mjaftueshëm. Gjumi ju bën të ndiheni më mirë dhe të dukeni më të bukur pa marrë parasysh moshën tuaj. Ju mund ta dini që duhet të bëni shtatë deri në tetë orë gjumë çdo natë, por ju ndoshta nuk e dini saktësisht se kur duhet të shkoni në shtrat që të zgjoheni më të bukur në mëngjes. Midis orëve njëzet e tre dhe tre, lëkura juaj është duke bërë procesin e riparimit dhe rivendosjes, prandaj sigurohuni që ju të shkoni në shtrat rreth orës njëzet e tre dhe të bëni të paktën shtatë orë gjumë. Meditoni. Njerëzit që kalojnë shumë stres gjatë ditës së tyre duhet të praktikojnë meditimin për t'u qetësuar dhe për t'u zgjuar më të bukur. Meditimi përpara orës së gjumit ndihmon në relaksimin e mendjes, duke u shpëtuar mendimeve negative dhe përgatiteni më mirë për gjumë. Duke jetuar në mënyrë të qetë do të zgjoheni më energjik të nesërmen. This is Club FM 100.4. E saktë. Mirë. Atëherë, le të bëjmë një quiz të vogël me seri miq të dashur nga psikologjia sot si temë, mhm. psikologjia. Mm. Dakord. Mm, mm, mm, mm, mm. Një sekond. Oh yes. Atëherë, psikologjia. Përgjigja e saktë ka vetëm një fjalë, është emri e asaj sëmundjeje mendore mm -hmm. të trurit që shkakton deluzione tek pacientët mm -hmm. dhe që është sëmundja me më shumë të shtruar në spitale se çdo sëmundje tjetër e trurit. Se çdo mm. sëmundje tjetër pra. Po. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Pra, ka më shumë njerëz që vuajnë nga kjo sëmundje mendore Ose e trurit mm -hmm. Atëherë. Atëherë. Atëherë, kjo zysha. Mhm. U ka bërë uh, sfidë studentëve si çdo vit tjetër që të prodhojnë diçka interesante. Po, bëhet fjalë për një universitet uh, ose më saktë instituti i tekstileve në Turqi, Dhe Instituti i tekstileve quhet. Mhm. Një diçka e tillë, nuk e di tamam. Po nejse, okay. Por që kjo mësuesja aty është një pedagoge shumë e mirë që është e, e preferuar e shumë studentëve aty mm -hmm. sepse i nxit vazhdimisht që studentët e vet të të jenë të lirë në kreativitet. Po. Pra që të thyejnë ato tabut, ato rregullat e fustaneve apo veshjeve normale dhe klasike dhe të krijojnë Çfarë kanë bërë këta? Fustane të reja. Këtë herë kanë provuar të të krijojnë një fustan mbrëmjeje me kokoshka edhe me misra. Kokoshka dhe misra. Pjesa e poshtme e fustanit, edhe mund të hahet. Imagjino do të dalësh që të kërcesh kështu gushë më gushë me një vajzë e cila është e veshur me kokoshka dhe misra. Do preferoja me kokoshka. Do të Ti i futesh kështu. Po duket që kokoshka i paska. Kokoshka i paska edhe i paska edhe te gjoksi kokoshka. Atë duhet fik. Shkon. Pse s'kishte misrat? Misrat e pabëra ajo aty. Wow. Misrat e pabëra janë, ata janë pjesa e bustit dhe nuk hahen vërtet po, sepse janë misra të pabërë. Po këto pjesët e shijshme që janë gjithë ato të ngrënshme. Po. po. Mhm. Kush e ka tani këto këto pse bën kaq lajm këta? Bën kaq lajm, nuk e di pse, por ndoshta nga që ky fustan është shumë i tërbiçëm, është shumë Interesante, më pëlqeu. Më pëlqeu, ishte shumë. Jo, e bukur, është e bukur vërtet. Kreative. Bravo, që është një fustan me kokoshka. Po mirë, po, ça i ndodh, a vyshken ndonjë çik se ato mm. kokoshka sikur bëhen bajate mbas ca kohe, nuk hahen. Po normal. Ke parasysh? Po është që kam përshtypjen ata i kanë ngjitur, sepse poshtë fustani ka një ka një copë, është një bazament ku ato i kanë ngjitur kokoshkat mm, mm, mm. dhe nuk e di se sa rezistent mund të jetë, por po tregove Kujdesin e duhur, kam përshtypjen që mund të rezistojë për një kohë të gjatë. Ah, jo të shkurtër. Ç'është kjo? Filloi shiu? Jo, kjo është një tingull që jam duke e bërë unë këtu. Çfarë është kjo? Çfarë është kjo? E, e dallon dot? E tha Altini. Po pra, unë u tregova më me takt, nuk e thashë. Është një po. pusetë. Olta, nuk të mbushet mendja ty. Kur të vijnë dhe kanalet, kanalizimet edhe nga lagja juaj, do të fillosh ta dëgjosh këtë tingull, do mësohesh, kesh Aman kur. tingulli i pusetës. Edhe, edhe që e, Olta është shumë, njët me Bllokun. Edhe çfarë, një oborr i vogël është, se aty kanë ndërtuar kaq shumë sa. Çfarë mungon aty te ju, më vërtet? Infrastruktura. Infrastruktura. Ke dalë ndonjë nga këto takimet që bëjnë kandidatët për shembull me banorët e lagjeve? Që të kërkosh infrastrukturë, të kërkosh Nuk, një eh, një një stol ku të ulesh me gocën, a ku di unë se çfarë, do park. Sa eh, mirë do ishte. Hmm? Në ëndërr e sheh shpesh. Nuk ka domethënë Olta. Nuk më ka trokitur askush te dera, po pres. Po prit, prit se. Po zakonisht këta kandidatët kështu vijnë te dera. Mm. Zonj. Çhalli ke. Po, e di çfarë e quaj unë atë? Çfarë? Përgjigja e kuizit ton të fundit miqdashur nga smundjet e trurit është skizofrenia. Faleminderit. E ka gjetur Erti dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Kthehemi nesër, tani e ka radhën Adi me Music Box në Club FM në 104 nga ora 10 deri në mesditë, menjëherë pas lajmeve